Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Poštovani slušatelji, dobro jutro. Slušate emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. S vama su Dario i Nataša. U šest lipanjskih dana 1967. godine Izrael je porazio vojske Egipta, Sirije i Jordana. Nakon toga rata, izraelsko-arapski sukob ušao je u još krvaviju fazu. U šestodnevnom ratu Izrael je spektakularno porazio egipatsku, sirijsku i jordansku vojsku. U tih šest lipanskih dana 1967. godine Izrael je okupirao teritorije u tim zemljama, Sinajski poluotok, Golansku visoravan i zapadnu obalu rijeke Jordan. Novoosvojeni teritoriji bili su tri puta veći od teritorija države Izrael. Međutim, Bliski i Srednji istok nije se smirio. Arapske zemlje, ponižene spektakularnom izraelskom pobjedom, namjeravale su se osvetiti Izraelu. Na arapskom sastanku u Kartumu u kolovozu 1967. godine jednoglasno su proklamirana tri nema. Nema mira s Izraelom. Nema pregovora s Izraelom. Nema priznavanja Izraela. Nekoliko mjeseci nakon šestodnevnog rata počeo je rat istrpljivanja između Arapa i Izraela. Izraelski izvori izvještavali su o 1288 slučajeva terorističkih napada, oružanih okršaja na bojištu, te sabotaža u jednoj polgodišnjem razdoblju nakon šestodnevnog rata. U izraelskim izvještajima o gubicima govorilo se o više od 200 mrtvih i oko 700 ranjenih vojnika. Civilni gubici procijenjeni su na više od 300 poginulih i ranjenih građana. Izrael je žestoko uzvraćao na napade. Topnički dvoboji s egipatskom vojskom preko Sueskog kanala u kojima su stradavali i egipatski gradovi bila su svakodnevna pojava. Topničkim dvobojima izraelska vojska je pridodala i zračne napade te upade specijalnih jedinica na teritoriji Jordana i Libanona kako bi se uništile terorističke baze. Godine 1969. na čelo palestinske oslobodilačke organizacije dolazi Jaser Arafat, vođa najjače palestinske frakcije Al-Fataha. PLO postaje sve agresivniji u borbi protiv Izraela. Uz upade na izraelski teritorij počinje veliku kampanju terorističkih napada po svijetu. Sovjetski savez sve više podržavao arapske zemlje. Uz velike pošiljke oružja Egiptu i Siriji, pošiljkama ratne opreme 1970. godine pridružuju se i tisuće sovjetskih vojnih savjetnika. Egipćani u Suezki kanal postavljaju baterije protuzrakoplovnih raketa, koji trebaju štititi topove koji pucaju na izraelske položaje. Topnički i zračni dvoboj u Suezki kanal postaju sve žešći i opasniji. 1. srpnja 1970. godine predsjednica izraelske vlade Golda Meir napisala je ogorčeno pismo američkom predsjedniku Nixonu. Napomenula je da Egipat postavlja baterije e SA-2 i e SA-3 projektila u zoni Sueskog kanala, i tako narušava ravnotežu snaga. I tome je dodala zlokobno upozorenje. Izrael neće imati izbora nego bombardirati te instalacije. Ali bude li Izrael napao raketni kompleks s djelomičnom sovjetskom posadom, postoji mogućnost da će ih Sovjeti braniti svojim zrakoplovima. Izravan sukob Izraela i Sovjetskog saveza bio je opasnost koju Sjedinjene američke države nisu mogle ignorirati. Sve je bilo spremno za novi četvrti izraelsko-arapski rat, ali ovaj će rat biti najopasniji kako za sudionike Izrael, Siriju i Egipat, tako i za svijet, govori profesor povijesti Tihomir Ponaš. Napad je započeo na Jom Kipur, tako da se zove ili Jom Kipurski ili listopadski, kako ga neku neki zovu, 6. listopada 1973. godine. Inače, Jom Kipur je najveći židovski vjerski blagdan. E, započeo je u dva sata poslje podne. Razlog za to je bio e, spoznaja Egipćana da izraelskom zrakoplovstvu treba najmanje 12 sati da bi moglo efikasno reagirati, što bi značilo da bi kompletan taj dan e, egipatska vojska mogla e, operirati bez opasnosti od izraelskog zrakoplovstva, jer bi ono moglo postati aktivno tek tokom noći, a onda naravno ne može biti aktivno upravo zbog noći. U prva dva dana Egipat i Sirija su postigli izvjesne uspjehe, probili su izraelske linije obrane i e, prodrli su otprilike 25 km u dubinu. Sirija na Golanskoj visoravni, a Egipat e, preko Suezkoga kanala. Oni su postigli strateško iznenađenje i Izrael se našao u izuzetno teškom položaju. U pripremi je rata je velika važnost data protuzrakoplovnoj obrani gdje su izvučene velike pouke iz rata iz 1967. godine, a, e, također i protutenkovskim jedinicama. I uvjetno rečeno kraljevsko oružje e, od tog rata bit će protuoklopne rakete koje će uništiti enormnu količinu doslovice na stotine tenkova, jer ukupno gledano taj listopadski rat iz 1973. godine je zapravo najveća konfrontacija tehnike na tako malom prostoru nakon bitke kod Kurska iz drugog svjetskog rata. Napad je potpuno iznenadio Izrael. Čuvena izraelska obavještajna služba Mossad potpuno je zatajila i nije saznala za egipatske i sirijske pripreme za napad. Veliki broj izraelskih vojnika bio je na odmoru. Egipatska vojska počela je svoj napad snažnim mlazevima vode iz velikih crpki. Naime, izraelsku obrambenu liniju, nazvanu po generalu Bar Levu, sačinjavao je veliki zid od pijeska, koji je trebao biti nepremostiva prepreka egipatskim tenkovima i vojnicima. Voda iz snažnih crpki odronila je dijelove zida i kroz te prolaze jurišale su elitne egipatske jedinice. Noć prije napada, egipatski ronioci zabetonirali su kanale kroz koje je izraelska vojska, u slučaju egipatskog napada, namjeravala ispustiti zapaljivu tekućinu u Suezki kanal i zapaliti ga. Izraelski ministar obrane Moše Dajan izjavio je da se Izrael bori za svoj opstanak – Znao je što govori, jer usporedno s egipatskim napadom na Sinaju sirijska vojska sa 600 tenkova krenula u opći napad na Golanskoj visoravni. Na Golanskoj visoravni Sirija je uspjela probiti kompletnu prvu obrambenu liniju i tu se Izrael našao također u izuzetno teškom položaju. A treći dan rata, 8. listopada, bio je dan odluke na Golanu jer je zaustavljeno napredovanje Sirije, odnosno nije probijena druga obrambena linija e, koju su držali Izraelci. 9. i 10. listopada Sirijci su definitivno zaustavljeni, naime slomljena je njihova ofenzivna moć, imali su izuzetno velike gubitke u tenkovima, u zrakoplovima ne toliko, no međutim i e, gubici Izraela su i na tom dijelu e, ratišta bili neočekivano veliki. E, u to doba, to je dakle doba kada je Izrael uspio konsolidirati situaciju na Golanskoj visoravni, ali je mu je na ruku išla činjenica što je Egipat zapravo sam sebe privremeno pasivizirao na Sinaju. Tako da je omogućio izraelski e, protuudar na Sinajskom poluotoku, e, koji iako nije bio e, pretjerano nadmećan u broju, recimo u tenkovima je bilo 500-400 za Izrael, bio je uspješan jer je imao prednost u borbenom rasporedu, a i većine brigara su bile svježe većina brigara sa izraelske strane. Protuudar na Golanu je tekao od 10. do 14. E, listopada i bio je vrlo uspješan i otprilike u to doba je e, taj dio ratišta, odnosno borbe na tom dijelu ratišta su završene. U sukob se uključuju i dvije supersile, Sjedinjene američke države i Sovjetski savez. Ono što je interesantno, od 10.10. .10. počinje funkcionirati sovjetski zračni most. Naime, gubici s jedne i s druge strane bili su neočekivano velike, zapravo na ogromne. riječi je bilo doslovce o stotinama tenkova, e, stotinama komada artiljerije, borbenih oklopnih vozila i zrakoplova. Taj sovjetski zračni most potrajeće 28 dana i bit će njim prebačeno otprilike 15.000 tona raznog materijala. Od 14.10. traje američki zračni most, naravno sovjetski ide prema arapskim državama, američki prema Izraelu, koji će potrajati 33 dana i njime će biti dopremljeno otprilike 22.000 tisuće tona e, materijala. Ključnu ulogu u tom, e, tim zračnim mostovima imat će ogromni američki zrakoplovi C5 Galaxy kojima su prevoženi tenkovi, zrakoplovi u dijelovima, municija, topovi, sve što je potrebno jer je Golda Meir, tadašnja izraelska premijerka, tražila od Nixona i Kissingera da im hitno šalju oružanje, jer su naprosto je prijetila opasnost da, će, da se Izrael neće imati sa čim braniti koliki su im bili e, neočekivano veliki gubici. Naravno u tom zračnom mostu veliku ulogu odigrala su američke baze u sredozemlju. Izraelska se vojska oporavljala od velikih gubitaka. Mobilizirani su svi za borbu sposobni Izraelci. Oprema koja je stizala iz Sjedinjenih američkih država izravno je sa aerodroma odlazila na bojište. Uz to, egipatska vojska napravila je dvije velike i kobne greške. Između svojih jedinica na Sinaju ostavila je veliku prazninu na području Gorkih jezera, misleći da je to područje neprohodno za tenkove i velike vojne jedinice. A pobjeda se činila na dohvat ruke, pa je zapovjedništvo egipatske vojske zapovjedilo daljnji prodor na Sinaju. Bila je to druga kobna odluka. Naime, egipatske snage više nisu bile pod zaštitom protuzrakoplovnog raketnog kišobrana i naravno piloti izraelskog ratnog zrakoplovstva jedva su dočekali tu priliku i počeli su žestoki napadi na egipatske vojne kolone koje su napredovale na Sinaju. Došlo je do prekretnice u ratu. E, period od 13. pa do 16. listopada je prekretnica u ratu. Naime, tada je krenula nova egipatska, novi egipatski napad na e, Sinaju kažem na, na Golanu je to doba e, bojišnica potpuno stabilizirana. A, I Egipat je učinio u tom svom napadu jednu vrlo, vrlo ozbiljnu taktičku pogrešku, naime potpuno su rascijepkali bez ikakve potrebe vlastite oklopne jedinice. Tako da je egipatski napad, iako je trajao do 16. listopada, propao već prvog dana, 14. listopada, kada su izgubili oko 250 tenkova. U noći 15. na 16. listopada dogodio se možda ključan događaj u tom ratu. Naime, jedna manja borbena grupa izraelske vojske uh, forsirala je baš ta gorka jezera i prešla na njihovu zapadnu obalu, a egipatsko zapovjedništvo tu akciju je ocijenilo kao diverziju taktičkog značaja. No, međutim, stvoren je jedan mali, ali vrlo stabilan mostobran u egipatskoj pozadini, a, a da stvar bude još e, gora po egipatsku vojsku, e, uništena je protuzrakoplovna obrana. Tako da su sada e, izraelski avioni konačno mogli operirati jer su do tada imali izuzetno velikih problema sa egipatskom protuzrakoplovnom obranom. A kroz tu brešu koja je stvorena, izraelska vojska će ubaciti vrlo jake oklopne jedinice. Taj glavni pravac probaja je za Egipat i egipatsko zapovjedništvo bio kompletno iznenaženje. Eh, tada, recimo, samo jedan mali detalj iz povijesti ratovanja, su prvi put upotrebljene i nove protuoklopne rakete tipa Maverick koje je Izrael eh, uspješno koristio. Bitka za Mostobran koja se razvila postala je ključna bitka rata. Iz nje je negdje do 19. listopada Izrael izašao kao pobjednik. Eh, u međuvremenu su izraelske trupe i vrlo uspješno forsirale Suezki kanal i jednom se egipatska vojska, posebno njena treća armija, našla u izuzetno velikom, velikim problemima jer je treća armija postala odsječana. Oni su pokušali izvršiti neke proboje, ne bili se izbukli iz tog obruča, ali nisu uspjeli, a e, izraelski protuudari su bili vrlo efikasni i potpuno ocekli e, treću armiju egipatske vojske. 22. listopada bio je postignut sporazum o prekidu vatre, no međutim, Izrael ga nije poštovao praktički niti jedne sekunde upravo zato da bi potpuno onemogućio treću armiju i time zapravo za pregovaračkim stolom stavio e, praktički nož pod vrat Egiptu. Naime, treća armija se našla na izuzetno nezgodnom položaju, e, području i nisu imali vode. Što znači da je praktički ukoliko ili predaja ili vrlo brzo smrt praktički od žeđi nisu imali dovoljno snage da bi izašli iz tog obroča. Prethodnice izraelskih oklopnih kolona bili su stotinja kilometara udaljene od Kajra i 30 kilometara od Damaska. Činilo se da ništa ne stoji na putu potpuno izraelskoj pobjedi. Međutim, tada se otvoreno u rješavanje problema uključio dvojac koji je obilježio međunarodne odnose krajem 60. i početkom 70. godina. Američki predsjednik Richard Nixon i njegov državni tajnik Henry Kissinger. I u trenutku kada se činila da je propast treće armije neminovna, da je to tako rekuć pitanje dana. U igru se javno, do tada je bio uključen ali tajno, ovaj, otvoreno uključuje Henry Kissinger, tadašnji američki već državni tajnik. On u dogovoru sa izraelskom vladom dolazi u Kairo i dva puta dnevno, će znači sljedećeg dana, letiti na relaciji između Izraela i Egipta i posredovati u sklapanju primjere. Tada će nastati ta takozvana šatl diplomacija. Ono što je vrlo e, bitno je činjenica da na čelu Egipta više nije Nasser, nego Sarat koji je e, antisovjetski raspoložen i inače. E, druga bitna činjenica će ležati u druga bitna stvar za uspjeh tih pregovori te šatla diplomacije će ležati u činjenici da je Sovjetski savez ponovo e, arapske države ostavio na političkoj vjetrometini. U jednom trenutku je Brežnjev razmišljao da otvoreno pošalje vojnu pomoć uh, arapskim državama, no međutim Kissinger je na to reagirao tako da je podigao spremnost e, američkog nuklearnog naoružanja. Jedan politički potez, ali je tim političkim potezom i dizanjem spremnosti američkog nuklearnog arsenala jasno dao Sovjetima do znanja da se ne upuštaju ni u kakve avanture sa izravnim vojnim e, angažmanom na Bliskom istoku. E, ono što je bilo posebno bitno što je Kissinger u tim e, razgovorima čiji je sadržaj dugo ostao tajna za javnost, kazao, on je naime kazao Saratu, Rusija mogu nadoknaditi sve oružje koje ćete izgubiti, ali samo mi vam možemo vratiti teritorij. Jedna od posljedica Jom Kipurskog rata bila je velika naftna kriza iz 1974. godine. Arapske zemlje bogate naftom utemeljile su zajednički front prema moćnim industrijskim zemljama zapada koje su okrivljavale za potporu Izraelu. Uvele su embargo na isporuku nafte i cijena tog crnog blaga je na svjetskom tržištu čak deset puta. Međutim, pregovori između Izraela i Egipta nisu prestali. Naime, s jedne strane Izraelu postalo jasno da bez obzira na svoju vojnu nadmoć, ne može vječno živjeti u ratu sa susjedima, a istovremeno je E, arapskim državama postalo jasno da bez obzira na svoju brojčanu nadmoćnost u ljudstvu ne mogu vojno slomiti Izrael. Dakle, trebalo je sjesti za pregovarački stol i početi malo po malo pregovarati i rješavati taj bliskoistočni problem pregovorima. Ključni potez u tome je takozvana Saratova inicijativa iz listopada 1977. godine, kada je on došao u Jeruzalem, sastao se sa e, izraelskim liderima, održao govor u izraelskom parlamentu e, Knesetu i to je bio zapravo jedan od ključnih događaja uopće u bliskoistočnoj povjesnici. On je postao prvi arapski šef države koji je posjetio Izrael. Inače, važno je kazati da u to doba Egipat još uvijek nije priznao Izrael. E, na taj način on je široko otvorio vrata pregovorima i 1978. godine u rujnu su pregovori doista i održani u Camp Davidu. S jedne strane je bio Sarac, s druge strane je bio e, britanski e, izraelski predsjednik vlade Menahem Begin, a zapravo je sve bilo pod uh, pokroviteljstvom ili pod supervizijom američkog predsjednika Jimmya Cartera. Rezultat je mirovni sporazum koji je potpisan definitivno 26. ožujka 1979. godine u Washingtonu. Tim mirovnim sporazumom je Egipat priznao Izrael, uspostavljeni su diplomatski i ekonomski odnosi, dogovoreno je da će se Izrael u roku od tri godine povući sa Sinajskog poluotoka, no međutim e, rezultat je i obostrano nezadovoljstvo. E, s jedne strane mnogi e, radikalisti u Izraelu su pitali zašto davati sine kada ga Egipat evidentno nije uspio uzeti vojskom, a e, s druge strane su mnogi pitali zašto ovaj, uzeti samo sine i zašto ne uzeti i pojas e, Gaze i zapadnu obalu i mnogi su Camp Davidski sporazum doživjeli u arapskom svijetu kao Saratovu izdaju palestinaca i palestinskog problema. To je zapravo rezultiralo time da je e, opozicija Saratu u Egiptu stalno rasla. Tu valja imati na umu i ekonomske probleme u kojima se e, Egipat u to doba našao. I od e, jednog takvog ekstremista je za vrijeme vojne parade koja je održavana točno na osmogodišnjicu početka Jonkipurskog rata je Sarat i ubijen dakle 6. listopada 1981. godine i time je završilo zapravo jedno razdoblje koje je započelo najžešćim sukobom na Bliskom istoku uopće, ali je koje je rezultiralo prvim mirovnim ugovorom na Bliskom istoku. pozadini Jom Kipurskog rata, visoke diplomacije i naftne krize bio je palestinski problem. Iz Jordana gerilci palestinske oslobodilačke organizacije upadali su na izraelski teritorij i napadali civilne ciljeve. Naravno, Izrael je odgovarao kaznanim ekspedicijama na palestinske izbjegličke logore, te logore za obuku palestinskih gerilaca koji su bili u Jordanu. PLO je 1970. godine pokušao preuzeti vlast u Jordanu, ali je jordanski kralj Hussein uz pomoć sebi odane vojske izbacio PLO iz Jordana. Taj događaj u palestinskoj povijesti poznat kao Crni rujan. Godinu dana prije Crnog rujna na čelo PLO-a dolazi Jaser Arafat. Nakon Jordana PLO je izabrao Libanon za novu bazu u borbi protiv Izraela, a Arafat je poručio svijetu. Ključevi za rješenje bliskoistočnog problema ostaće i dalje u palestinskim rukama dovoljno je da nas ostane i 10%. Mislim na oružane snage koje se neće dati podrediti, koje neće dati oružje, jer tisuće pušaka nalaze se u našim rukama. Zar je netko mogao pomisliti da će palestinski oslobodilački pokret stati nakon pokolja u Amanu? Da, pretrpjeli smo teške gubitke. A koja ih revolucija ne trpi? Nema naroda koji svoju revoluciju nije platio visokom cijenom. Po cijelom svijetu palestinski su teroristi izvodili napade protiv izraelskih diplomatskih i gospodarskih predstavništava. Međutim, s vremenom nađeni su i drugi ciljevi, što ranjiviji to bolji. Tako će Crni Rujan, jedna od palestinskih frakcija, napasti izraelske sportaše. Taj crni rujan će se proslaviti 5. rujna 1972. Ovo proslaviti naravno treba uvjetno shvatiti za vrijeme 20. olimpijskih igara u Minhenu. Naime, oni su izvršili napad na izraelske sportaše i e, dvojicu su ubili, devetoricu su oteli. U pokušaju oslobađanja, odnosno u pokušaju spašavanja tih devetortih sportaša, svih, sva devetorica su ubijena, ubijena su još i dva njemačka specijalca i e, pet terorista. E, preživjeli su se uspjeli prebaciti u Libiju, koja ih je šest jedana nakon toga pustila kao razmjenu za taoce koji su oteti prilikom jedne otmice Lufthansinog zrakoplova. E, otmice zrakoplova i drugi vidovi e, terorizma postaće, jedno od glavnih obilježja borbe PLO-a uz naravno i dalje napade na sam izraelski e, teritorij. U, to će značiti da će se terorizam proširiti izvan samog Bliskog istoka, i svako malo će negdje u Europi nešto eksplodirati, nešto odletiti u zrak, bit će otet avion zrakoplov primjerice Air Franca ili neke američke kompanije, tako dalje, a sve u cilju postizanja svojih političkih ciljeva, gdje će se u pravilu tražiti e, da se puste zarobljeni arapski lideri u razmjenu za taoce. E, kompletne 70. godine su inače bile e, godine terorizma, i PLO je bio izuzetno dobro povezan sa mnogim takvim organizacijama u Europi, prije svega sa grupom Bader Meinhof koja je djelovala u Njemačkoj. No međutim, e, bio je PLO, Jaser Arafat osobno, izuzetno dobro povezan i sa nekim barem u to doba, vrlo uglednim političarima. Tako da su politički sponzori Arafata i PLO-a bili primjerice jugoslavenski predsjednik Tito i rumunski predsjednik Čeušesku koji su e, otvorili logore za obuku u Jugoslaviji, odnosno u Rumunjskoj, gdje su se gerilci PLO-a e, obučavali, koji su financijski potpomagali obavještajno i na svaki drugi način potpomagali e, PLO. Primjerice, bila je javna tajna da je jedan od centara za obuku gerilaca PLO-a u Pančevu, a da primjerice Abu Nidal ima stan u Beogradu te je 1972. godine izraelski ataše za poljoprivredu u Londonu je ubijen pismom bombom, a japanska teroristička skupina Crvena armija, saveznica plo na međunarodnom aerodromu lot kod Tel Aviva ubila je 27 ljudi pokosivši ih vatrom iz strojnica. Ni Izrael nije ostajao dužan. Sve teroriste iz skupine Crni Rujer pronašao je i ubio Mossad, izraelska obavještajna služba. Izrael je usvojio politiku da nema pregovora s teroristima. Međutim, teroristički napadi nisu prestajali. Dosta velik udar će takav način borbe doživjeti 1976. godine, kada će na 27. lipnja te godine članovi Narodnog fronta za oslobođenje Palestine oteli su Air Franceov zrakoplov na liniji Tel Aviv-Pariz i zrakoplov je spušten u Ugandu u grad Entebbe. E, zahtjev je bio da se puste 53 terorista arapske nacionalnosti iz raznih država. Valja kazati da su otmičari odmah pustili 100 talaca, ali su zadržali 106 talaca, to su bili e, ljudi židovske nacionalnosti, plus posada koja je dobrovoljno ostala sa svojim putnicima. E, teroristi su cijelo vrijeme bili u dosluhu sa zloglasnim uganskim predsjednikom i diktatorom koji je sam sebe nazvao Feldmaršalom i Dijamirom Dadom. No međutim 3. srpnja ih je zateklo jedno izuzetno veliko iznenađenje. Naime, izraelski komandosi koji su preletili otprilike 3,5 tisuće e, kilometara spušteni su na, u zrakoplovnu luku iz tri zrakoplova tipa Herkules i izveli su e, iznenadni napad na zrakoplovnu luku. U polusatnoj borbi oslobodili su taoce, uništili usput 11 migova uganskog ratnog zrakoplovstva kako ih ne bi mogli pratiti kada uzlete i vratili su se u Izrael u, to je bila akcija kakva do tada nikad nije nigdje izvedena, pa nikad nije niti poslije, ako je bio 77. jedan vrlo sličan pokušaj u Mogadišu od strane Njemaca, ali je završio neuspjehom. Uh, u Entebeu je poginulo 20 uganskih vojnika, 7 otmičara, ili da budem precizni svih 7 otmičara, tri taoca i jedan jerini e, Izraelac. To je interesantno da je taj jedan jerini Izraelac koji je poginuo bio zapovjednik akcije na terenu, a on je bio nitko drugi nego brat budućeg izraelskog premijera e, Netanjahua. E, ta akcija je diskreditirala Idi Amina, no međutim pokazala je odlučnost Izraela u borbi protiv terorizma. Godine 1974. sve arapske zemlje prihvatile su PLO kao jedinog predstavnika palestinskog naroda. Iste godine Jaser Arafat i delegacija PLO-a primljeni su u Generalnu skupštinu Ujedinjenih naroda. Pred skupštinom Arafat je u govoru izjavio da u jednoj ruci nosi pušku, a u drugoj maslinovu grančicu. Iste je godine PLO objavio da su svi strani turisti koji dođu u Izrael legitimna meta napada palestinskih komandosa. Te godine Izrael objavio da može proizvesti nuklearno oružje. Povijest četvrtkom. Godine 1975. u Libanu je izbio građanski rat između kršćanske i muslimanske zajednice. Kako je svaka zajednica imala dobro naoružanu miliciju, izbile su ogorčene borbe, pogotovo u libanonskom glavnom gradu Bejrutu. Grad je podijeljen na zapadni, muslimanski dio i na istočni, kršćanski dio. U Bejrutu i drugim libanonskim gradovima razvile su se ogorčene ulične borbe. Usred sukoba našla se i palestinska oslobodilačka organizacija, koja se također podijelila na zaraćene frakcije. Naravno, ni susjedne zemlje nisu ostale izvan sukoba. Sirija je poslala svoju vojsku u Libanon, a Izrael je nastojao iskoristiti sukob kako bi zaustavio stalne upade palestinskih komandosa na sjever Izraela. Međutim, ubrzo će Izrael poslati svoju vojsku u građanskim ratom rastrgani Libanon. 1978. godine u ožujku Izrael je okupirao dijelove Južnog Libanona kako bi stvorio jednu sigurnosnu zonu pomoću koje bi zaštitio sela sjevernog Izraela od e, upada gerilaca PLO-a. 79. godine je čak Begin tadašnji e, izraelski premijer ponudio Libanonu mir, ali uz uvijek da, da se Libanon riješi e, i PLO-a i sirijskih trupa na svom što je Libanon odbio, a zapravo nije jasno kako bi se Libanon koji je bio razdiran građanskim ratom, kojem je svaka vjera imala barem jednu svoju e, miliciju, kako bi se on uopće mogao riješiti bilo PLO-a, bilo sirijskih trupa u tom trenutku. Kratkotrajno je prekinuto je početkom srpnja 1982. kada je Izrael izvršio invaziju Libanona sa e, primarnim ciljem izbacivanja PLO-a iz e, države, a sa sekundarnim e, eliminacijom sirijskih trupa iz Libanona. Početni uspjesi su bili dosta zadovoljavajući, to i protiv i PLO-a i protiv, posebno protiv sirijskih trupa. No međutim, doći će do opsade Bejruta koja će potrajati više od dva mjeseca, gotovo puna tri mjeseca. E, ta opsada će dovesti ponovo Bliski istok na naslovnice svih novina i e, beirut će se naći i građani Bejruta u jednom izuzetno e, neugodnom položaju jer će biti blokirani i sa kopna i sa mora i iz zraka. Primjerice vodovod će se naći pod kontrolom Izraelaca i e, njima odane milicije, ali čak Izrael ima svoju miliciju koja je potpomagao u e, Libanonu, jednu prilično okrutnu falangističku miliciju. Tako da će oni primjerice svako malo ovaj, vodu zatvarati građanima e, Beiruta, odnosno onog dijela Beiruta koji je bio pod okupacijom, a reći je bilo otprilike pola milijuna ljudi. Naravno nije funkcionirala niti opskrba, niti bilo što drugo i vođene su prilično ogročene borbe, s tim što se Izrael nije htio upuštati u izravni napad na grad, jer bi znao da bi se uvukao u jedan sukob gdje bi se morao boriti doslovce za svaku kuću, svaku ulicu i broj mrtvih bi bio e, izuzetno velik. E, sa tom vojnom akcijom je Izrael imao velikih problema i kod kuće jer su se ljudi pitali da naprosto što njima to treba. E, broj mrtvih je bio daleko veći nego što je mrtvih izraelskih vojnika daleko veći nego što je to bilo tko očekivao i sasvim je jasno da je raslo e, nepovjerenje prema vladi, prema vladinoj politici sa time kako se povećavao broj mrtvih izraelskih vojnika. 16. rujna te 1982. godine dogodio se zapravo, zbio se događaj koji je u kompletnu okrenuo svjetsko javno mjenje protiv Izraela, Naime, bro, ta jedna falangistička e, milicija u dijelu Bejruta koji je bio pod kontrolom Izraela je u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila e, izvršila strahovit masakr. Izraelska vojska potpuno je blokirala Sabru i Šatilu, a kršćanska falangistička milicija puštena je u te logore kako bi pronašla borce Peloa, Međutim, u tradiciji okrutnog libanonskog građanskog rata falangisti su se željeli osvetiti palestincima za ubojstvo svog vođe, Bašira Džemajla, i počeli su ubijati bez reda u tim logorima. Iza njihovog divljenja ostalo je oko 2300 mrtvih boraca PLO-a, žena i djece. Svijet je bio užasnut tim pokoljem. U Izraelu je došlo do ogorčene reakcije na taj pokolj. Krivila se vojska zbog toga što ga nije zaustavila, a najveća odgovornost pripisana je ministru obrane, Arielu Sharonu. Izraelu je bilo dosta toga rata. Par mjeseci prije pokolja dogodio se za Izrael nečuven događaj. Šest visokih pričuvnih časnika dovelo je u pitanje postupke izraelske vojske i vlade. Osnovali su mirovni pokret Mir Sada i u plaćenom oglasu napali vladinu politiku. U ovom ratu izraelska vojska još jedanput dokazuje da je Izrael moćan i pun samopouzdanja. U ovom ratu gubimo braću, sinove i prijatelje. U ovom ratu tisuće su istjerane iz domova, uništavaju se gradovi i ubijaju se tisuće civila. Zašto se oni ubijaju? Za koga se oni ubijaju? Postoji li nacionalni konsenzus oko ulaska u ovaj rat? Postoji li izravna prijetnja sigurnosti Izraela? Hoće li nas ovaj rat izvući iz kruga nasilja, patnje i mržnje? Proglas je završio pozivom izraelskoj vladi da prekine rat u Libanonu i počne pregovore s palestincima. Nakon pokolja u Sabri i Šatili, na ulice Tel Aviva izašlo je više od 400 tisuća Izraelaca, više od 10% stanovništva. Zahtjevali su prekid rata i prosvjedovali su zbog toga što izraelska vojska nije zaustavila pokolj u izbjegličkim logorima. Krug nasilja nije se zaustavio, nego je još dobio na silini. Hezbolah, stranka božijih boraca, počela je sa samoubilačkim napadima u Libanonu. U Sidonu 1982. godine samoubojica naoružan bombama razorio izraelski stožer i ubio 67 vojnika. U Libanonu su nastavljene borbe. Sukobljavali su se kršćanska milicija, muslimanska Amal milicija, milicija Druza, ostaci PLO-a i drugih palestinskih frakcija, milicija muslimana Šijita, te zasebna šiitska oružana formacija pod iranskom kontrolom. U tom su kotlu još bili i sirijska vojska, izraelska vojska u povlačenju, te međunarodne mirovne snage u Bejrutu. Šijiti pod kontrolom Irana izveli su niz samoubilačkih bombaških napada. Godine 1983. raznijeli su američku ambasadu u Bejrutu i ubili 87 ljudi. Bombaši samoubojice napali su baze mirovnih snaga, u tim je napadima poginulo 239 američkih i 58 francuskih vojnika. Napali su i izraelski vojni stožer u gradu Tiru i ubili 29 izraelskih vojnika i 32 libanonca koji su tamo bili zatvoreni. Izrael se povukao iz većeg dijela Libanona, ali je zadržao uski pojas uz granicu kako bi spriječio upade na svoj teritorij. PLO se također većim dijelom povukao iz Libanona i otišao u Tunis ali sukob između Palestinaca i Izraela nastavio se i tijekom 80. godina. 80. su godine nakon tog sukoba više ne toliko otvorene i toliko žestitke konfrontacije, e, više će se sve preseliti na nivo e, često gotovo spektakularnih obavještajnih obračuna i smaknuća. Primjerice, e, jedan od ljudi koji će biti ubijeni 1988. godine u Tunisu je e, Abu Džihad koji je bio zamjenik Jasera e, Arafata. 1985. E, godine tu se nastavlja jedna politika međunarodnog terorizma koju dalje provodi PLO će biti otet talijanski brod Akile Lauro što je izazvalo veliko iznenađenje u svijetu jer je Italija sa dosta simpatija gledala na cijelo palestinsko pitanje, na cijeli palestinski problem. Iza te otmice je stajao zlovlasni Abu Abbas. A recimo te iste 1985. godine će izraelsko zrakoplovstvo e, bombardirati sjedište PLO-a u gradu Hamanu u Tunisu. Cilj je bio zapravo ubiti Yasser Arafata, ali to im nije e, uspjelo. I nakon toga će se e, dobar dio vodstva palestinske oslobodilačke organizacije prebaciti u Irak kod Sadama Huseina i ostaće sve do rata blisko povezani sa e, Sadamom Huseinom. Sredinom 80. godina suko palestinaca Izraela ući će u novu fazu. Naime, palestinci iz pojasa Gaze i zapadne obale rijeke Jordana počet će svoju borbu protiv izraelskih vlasti. Počet će velika trešnja među palestincima pod izraelskom vlašću. Počet će intifada. Prije nego što je sama intifada započela 9. prosinca 1987. godine, e, cijela ta godina je na teritoriju pod izraelskom kontrolom e, bila prožeta nizom malih palestinskih pobuna. Eh, izbila je, kažem, 9. prosinca 1987. i to zbog eh, gotovo slučajnosti. Naime, grupa palestinskih radnika je išla u Izrael na posao u autobusu i taj autobus se sudario sa izraelskim vojnim vozilom. I naravno, kao u manje više svakoj prometnoj eh, nesreći bilo je stradalih. Međutim, vijest da se da su oni sudarali upravo sa izraelskim vojnim vozilom je doslovce razjarila E, stanovnike Gaze i cijelog tog pojasa i došlo je do intifade. Dakle, do jednog masovnog ne ustanka, nego zapravo trešanja bi mogli kazati, koje će potrajati godinama i koje će e, kako promijeniti situaciju na cijelom Bliskom istoku. Vremenom je stvoreno jedinstveno nacionalno zapovjedništvo intifade, koje je bilo povezano sa palestinskom oslobodilačkom organizacijom, ali je ono koordiniralo e, te pobune koje su unijeli jedan bitni novitet na Bliski istok. Bilo riječ obično o nekim maskiranim ljudima koji bacaju kamenje na izraelske vojnike i policajce. E, upotreba oružja je bila praktički od strane palestinaca praktički zanemariva. E, riječ je bila zapravo o seriji štrajkova, bojkota, izraelskih trgovina, izraelske robe i demonstracija. I nakon što bi se sve to zbilo na jednom mjestu, kada bi izraelske snage došle i obnovile svoju vlast na tom području, sve to isto bi se samo ponovilo na nekom drugom mjestu. E, u pravilu, nenasilno u pravilu zapravo riječ o jednom specifičnom obliku građanskog neposluha. E, upravo takav način će e, dovesti do toga da će se intifadom simpatizirati mnogi u svijetu, a da će sve manje i manje ljudi u svijetu simpatizirati sa službenom izraelskom politikom u to doba. Naime, primjerice samo neki podaci. U prvoj godini intifade je e, bilo otprilike 11,5 tisuća ranjenih palestinaca, od toga otprilike dvije trećine mlađe od 15 godina i otprilike 300 poginulih. Uh, do 1990. godine bilo je otprilike 800 poginulih, od toga je e, otprilike četvrtina mlađa od 16 godina. Od 16 tisuća ljudi je zatvoreno, na, zatvorene su škole, zatvoreno je sveučilište, a e, uništene su mnoge kuće. Istovremeno je poginulo manje od 50 Izraelaca. I tu se Izrael našao u jednoj potpuno novoj situaciji, jer sada na izraelske vojnike nitko nije pucao. Eventualno bi netko bacio kamenje i da bi im se onemogućilo, odnosno otežilo kretanje, zaparile bi se gume na cesti. Intifada je za palestinsku stvar napravila više od svih gerilskih i terorističkih napada PLO-a i drugih palestinskih frakcija. Intifada je nagrizala spremnost Izraelaca da izraže sve palestinske provokacije. Mnogi su Izraelci smatrali da palestince nije moguće vojnim i policijskim mjerama slomiti, da da treba početi pregovore. Intifada je promijenila i PLO. Kazao sam već da se e, to jedinstveno nacionalno zapovjedništvo povezalo sa PLO-om, a kasnije je pristalo biti inkorporirano u sam PLO. No međutim, e, prije toga, prije inkorporacije, su zahtijevali da se Arafat javno mora odreći terorizma i priznati postojanje Izraela. Ne njegove granice, ali samo e, činjenicu da Izrael kao država postoji. I e, Arafat je to učinio u studenom 1988. godine. On javno priznao rezoluciju 242 i 338 Ujedinjenih naroda odrekao se svakog oblika terorizma i državnog terorizma. Državni terorizam je e, u tom riječniku zapravo eufemizam za politiku zapravo terora koji je Izrael provodio nad palestincima na okupiranim područjima. Nakon što je to Arafat učinio, vlada Sjedinjenih država je kazala da je spremna započeti dijalog sa PLO-om, i na jednom se e, Jaser Arafat mogao vidjeti u Ženevi, čak i u Njorku na u glavne skupštine Ujedinjenih naroda, iako je godinama bio označen kao terorist broj jedan u svijetu od strane uprava vlade Sjedinjenih američkih država. E, glavni problem je u tom trenutku zapravo bio i Icak Šamir, premijer Izraela koji je izjavio da nije spreman početi dijalog sa PLO-om no, međutim, tu će se dogoditi neke stvari koje će itekako utjecati na to da se konačno sjedne za pregovarački stol. Naime, doći će do kraja hladnog rata i do propasti Sovjetskog saveza, čime će PL ostati bez svoje glavne diplomatske eh, i logističke podrške. Istovremeno je Arafat, koji se jako vezao sa Sadamom Huseinom, napravio ključnu pogrešku kada je priznao nakon eh, Huseinove okupacije Kuvajta u ljeto 1990. Huseina praktički za vođu arapskog svijeta jer je došao njemu u Bagdad i poljubio ga u rame i na taj način ga simbolički priznao za vođu arapskog svijeta. Istovremeno među Arapima u Izraelu je uh, i zbog ekonomskih problema bilo sve manje i manje ljudi koji su bili zadovoljni politikom plo jer ona nije davala rezultate. I sve to je dovelo zapravo do 1991. godine Madridske konferencije koji su s jedne strane bio Izrael, s druge strane arapske zemlje i gdje su prvi puta palestinci sjeli za pregovarački stol. U, to su bili palestinci iz okupiranih područja kao dio e, zajedničke jordansko-palestinske delegacije. Rezultati Madrida su bili obeshrabrujući, no međutim 92. na izborima će doći do promjene vlasti u Izraelu, doći će jedan veteran izraelske i vojske politike Isak Rabin na mjesto premijera, drugi veteran Šimon Peres na mjesto ministra vanjskih poslova i u siječnju 1993. godine počet će tajni pregovori izravni između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije u Norveškoj koji će pokrenuti mirovni proces na Bliskom istoku koji sa velikim teškoćama i dan danas traje. Povijest četvrtkom. Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su je danas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekstove čitao Ivan Kojundžić. Tonski snimila Štefica Mahalec. Uredili i vodili Dario Špelić. I Nataša Ricijaš. Lijep pozdrav i do slušanja.